D'Rubrik vun de Lëtzebuerger Bahá'í, um Mikro de Jean-Marc Renau. Den Zirkus ass um Lampertsbierg, an dat bis den éischte Mee, also méi laang wéi geplangt. All Dag um hallwer 4 an owes um 8. A fir eis Radio Ara Nolauschterer gi mir 8 Ticketen ewech, nëmmen déi bescht Plazen. A wat musst dir man? Einfach mir elo urëffen an dat um 091 33 42 10 an da kënnt dir se op de Radio an d'Stad siche kommen. Also fir fir näischt en Owend am Zirkus ze verbréngen, da rufft mer elo un um 091 33 42 10. A wat huet dëse spueneschen Zirkus mat eiser Bahá'írubrik ze dinn? Ma et ass d'Freed um Liewen. Et ass d'Striewen, fir aus sengem Liewen dat Bescht ze maachen. Et ass den Humor an d'Liewensfreed, ouni déi et sech schwéier hei liewe léisst. Abdu'l-Bahá, dee sécher keen einfacht Liewen hat, ass de Bahá'í par excellence. Iwwert hie gouf gesot, dass hien en delikaten an taktvollen Humor hat, dee genausou natierlech, ustiechend wéi genësserlech war. Am Buch Abdu'l-Bahá zu London, Rieden a Gespriecher vum Abdu'l-Bahá fënnt een eng Rei vu Beispiller, wéi Abdu'l-Bahá konnt zu gläicher Zäit lëschteg, monter, frou an och eescht sinn. Déi lescht Joere vu sengem Liewe ware friddlech fir Abdu'l-Bahá. 1920, wéi Palästina ënnert briteschem Kontroll war, gouf Abdu'l-Bahá zum Ritter genannt, an dat wéinst senge Verdéngschter zur Reconciliatioun an dem Wuelstand vun de Leit am haitegen Israel. An där Zäit huet hie vill mat der ganzer Welt geschriwwen, hat Zäit fir um Päerd ze reiden, eppes wat hie gär als Jugendleche gemaach huet. Säin Haus war ëmmer voll mat Invitéë vun allen Hautfaarwen, déi ageholl ware vun der Déift vu senge Gespréicher, senger Frëndlechkeet awer och sengem Humor. Mat senge lëschtegen Anekdote voller Witz krut hie jiddereen un d'Laachen. Hie sot, Mäin Haus ass en Heem vu Gléck a Laachen. Den Howard Colby Ives schreift an den Weeër vun der Fräiheet iwwert 'Abdu'l-Bahá, Et war esou, wéi wa säi Laachen eis géif mat enger iwwergrousser Sympathie awéckelen. Seng glënnereg Blécker eis aus allen Ecke vum Sall géifen ënnert d'Lupp huelen, fir esou all Nolauschterer ze erreechen. Seng Gesten zu gläicher Zäit sou voll mat Autoritéit a Bescheidenheet, seng Wäisheet a säin Humor, alles dat huet fir mech op d'mannst déi wierklech mënschlech Bridderlechkeet ausgedréckt. Dës Liewensfreed fënnt een och bei Bahá'u'lláh, deen ze laache wosst an immens frou konnt sinn. Niewent de Qualitéite vu Bescheidenheet, mënschlech Wäermt an Enthusiasmus fënnt een och e sprëtzegen Humor, ouni awer d'Wichtegkeet vum Bahá'í Glawen ze vergiessen. An de Bahá'í Schrëfte liese mer, dass Humor, Gléck a Freed typesch si fir e wierklecht Bahá'í Liewen. Wann Humor, Gléck a Freed en Deel vun engem ausgeglachene Liewen ass, wou een och eescht Gedanken an Iwwerleeungen, Matgefill a bescheidenem Déngscht fir den Herrgott fënnt, Dat alles sinn dann Eegeschaften, déi d'Liewe beräicheren an zu senger Ausstralung bäidroen. An ofschlëssend dëse klenge Witz fir d'Kanner, Bei enger Méckefamill doheem seet d'Kand zur Mamma, So Mamm, duerf ech muer op de Concert goen? Jo, jo, seet d'Mamm. Mee pass awer op wann d'Leit klappen. Vill Spaass am Zirkus a bis d'nächst Woch wënscht iech äre Jean-Marie.